Book 2 მზადება მოგზაურობისათვის მზადება მოგზაურობისთვის შენ ჩვენი ჩემოდანი უნდა ჩაალაგო შენ ჩვენი ჩემოდანი უნდა ჩაალაგო არაფერი უნდა დაგავიწყდეს არაფერი უნდა დაგავიწყდეს. შენ დიდი ჩემოდანი გჭირდება. შენ დიდი ჩემოდანი გჭირდება. პასპორტი არ დაგრჩეს. პასპორტი არ დაგრჩეს. ბილეთი არ დაგრჩეს. ბილეთი არ დაგრჩეს. სამგზავრო ჩეკები არ დაგრჩეს. სამგზავრო ჩეკი არ დაგრჩეს. მზის კრემი წამოიღე. მზის კრემი წამოიღე. მზის სათვალე წამოიღე. მზის სათვალე წამოიღე. მზის ქუდი წამოიღე. მზის ქუდი წამოიღე. რუკას წამოვიღებ. რუკას წამოიღებ. გზამკვლევს წამოვიღებ. გზამკვლევს წამოიღებ. კოლგას წამოიღებ. ქოლგას წამოიღებ? შარვლები, პერანგები, წინდები არ დაგრჩეს. შარვლები, პერანგები, წინდები არ დაგრჩეს. ჰალსტუხები, კამრები, პიჯაკები არ დაგრჩეს. ჰალსტუხები, კამრები, პიჯაკები არ დაგრჩეს. ღამის პიჟამოები, ღამის პერანგები და მაისურები არ დაგრჩეს. ღამის პიჟამოები, ღამის პერანგები და მაისურები არ დაგრჩეს. შენ ფეხსაცმელები, სანდლები და ჩექმები გჭირდება. შენ ფეხსაცმელები, სანდლები და ჩექმები გჭირდება. შენ ცხვირსახოცები, საპონი და ფრჩხილების მაკრატელი სჭირდება. შენ ცხვირსახოცები, საპონი და ფრჩხილების მაკრატელი გჭირდება. შენ სავარცხალი, კბილის ჯაგრისი და კბილის პასტა გჭირდება. შენ სავარცხელი, კბილის ჯაგრისი და კბილის პასტა გჭირდება.